Միշտ ներկա հաղորդաշարի ընթացքում այսօր անդրադառնալու ենք 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ զոհված կապիտան Արցախի հերոս բարձրագույն կոչմանն արժանացած Արթուր Գրիգորի Աղասյանի եւ նրա եղբայր ռամկետային զինծառայող Արսեն Աղասյանի մարտական ուղին։ Արցախի Մարտունի քաղաքում ապրող Գրիգորի եւ Մարգարիտ Աղասյանների ընտանիքում 4 զավակ էր մեծանում՝ 3 որդի եւ 1 դուստր։ Ավակ որդին Արթուրը 2020 թվականի սեպտեմբերին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի սպա էր, իսկ նրա կրտսեր եղբայր Արսենը ժամկետային զինծառայող։ Արթուր Աղասյանը ծնվել է 1997 թվականի ապրիլի 7-ին։ Նա 2000-2003 թվականներին հաճախել է Մարտունում Մոնթե Մելքոնյանի անվան մանկապարտեզ։ 2003 թվականին ընդունվել է Մարտունում Նելսոն Ստեփանյանի անվան համար 1 միջնակարգ դպրոցի առաջին դասարան։ Արթուրը շատ փոքրամարմին էր։ Այդ պատճառով մայրն ուզում էր 1 տարի ուշ դպրոց ուղարկել բայց նա համառեց եւ հենց նույն տարում ոդկ դրեց իր համար հետագայում շատ հարազատ դարձած գրթօջախ, որը եւ ավարտեց 2013-2014 ուսումնական տարում։ Դպրոցում 3 տարի Արթուրի դասվարը եղել է Նելի Սարգսյանը, ով ի դեպ դասավանդել է նաև Արսենին։ Նա մեծ հպարտությամբ, բայց եւ ցավով է խոսում իր հայրենանվեր աշակերտների մասին։ Ամեն անգամ, երբ ինձ որպես Արթուր Ահասյանի դասվարի խնդրում են պատմել Արթուրի մասին, ես աննկարագրելի ցավ եմ ապրում եւ հուզվում եմ անչափ։ Սարսափելի է անցյալ ժամանակով խոսել Քոսանի մասին, բայց եւ հպարտություն եմ զգում, որպես նրա դասվար, ով սովորեցրել է նրան ուսկեղենիկ մայրենին եւ ինչու՞ չէ հայրենասիրության առաջին հունդերը սերմանել նրա մեջ։ Երբ խոսում եմ Արթուրի մասին, ամիջապես հիշում եմ նրան, փոքր ամարմին, ժիր, նրա դպրոցական առաջին քայլերն եմ հիշում, ու միշտ պատմում եմ, երբ առաջին զանգը ղողանջեց դպրոցի բակում, երեխաները իմ ուղեկցությամբ Առաջին անգամ ներս մտան դասարան, բոլորը հագից տեղավորվեցին, միայն Արթուրը սկսեց վազվզել դասարանում։ Ինձ եւ իր տատիկի մի կերպ հաջողվեց հանգստացնել նրան եւ նստեցնել տեղում։ Բայց հետո իհարկե նա կամած կամած օրես դպրոցական կարգապահություն, սովորում էր Արթուրի իր ունակություններին համապատասխան։ Մայրետիկին Մարգարիտան շատ էր ուզում, չարչարվում, որպեսզի Արթուրը ավելի լավ սովորի գիտելիքներ ձեռք բերի։ Միշտ հանգստացնում է ասելով, որ կարևոր է շատ ավելի Արթուրը լավ մարդ դառնա գտնի իր տեղը կյանքում, հայրենիքին պիտանի մարդ դառնա եւ այդպես էլ եղավ։ Արտուրը շատ ժիր երեխա էր, ակտիվ էր, ընկերասեր, բարեհոգի։ Մասնակցում էր իմ կողմից կազմակերպված միջոցառումներին, բաց դասերին ակտիվ էր, դաս հանդեսներին ընդգրկվում էր միշտ։ Բայց արդեն միջին օղակում նրա մոտ երևացին եւ ձևավորվեցին կազմակերպչական ունակություններ, որոնք նրան օգնեցին արդեն բարձր օղակում ընտրվել դասարանի ավակ, դառնալ իր սիրելի դասղեկի Տիկին Թինա Թինա Գրիգորյանի, Թևնուտի Կունքա, ինչպես ասում է նրա աչ ձեռքը։ Նրան դասարանում բոլորն էին սիրում եւ հարգում։ Արթուրին հաջողվում էր համախմբել համադասարանցիներին եւ ակտիվ մասնակցություն ունենալ ներդպրոցական բոլոր միջոցառումներին։ Արթուրի մարդկային արժանինքները օգնեցին նրան աչքի ընկնել նաեւ զինվորական ծառայության ժամանակ։ Դրա վառ օրինակը նրա սխրանքն էր Արցախյան քարորյան պատերազմի ժամանակ։ Ինչի արդյունքում Արտուրը ավակ լեյտենանտի կոչման արժանացավ։ Հետո եկավ արդեն 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը եւ Արտուրը իր եղբոր Արսենի հետ Արսենը իդեպ ասեն, որ նույնպես իմ սանն էր եւ նրանք հերոսացան հենց իրենց սիրած եղնիկներում։ Հետագայում ինչպես գիտենք Արտուրը արժանացավ Արցախի հերոսի բարձր կոչմանը։ Շատ երկար կարելի է խոսել Արտուրի մասին։ Նա միջև վերջ էլ մնացել էր ընկերասեր, ուրشادիր բոլորի նկատմամբ, այդ թվում նաև իմ նկատմամբ։ Ինձ իր երկրորդ մայրն էր համարում։ Միշտ ասում էր դրա մասին։ Զանգում էր, հետաքրքրվում էր, հարցնում էր միշտ ինչով կարող է օգտակար լինել։ Եվ ես համոզված էի, որ կաներ այն ամենը, ինչ ինձ անհրաժեշտ էր։ Դրա մեջ ես շատ-շատ համոզված եմ եղել։ Ես Հայրավոր թելերով եմ կապված Արթուրի Մորտիկին Մարգարիտայի հետ, որովհետև ես ինչպես ասացի, նաև Արթուրի եղբոր Արսենի դասվարն եմ եղել, նաև նրանց քույրիկի Միլենայի դասվարն եմ եղել։ Ինչպես Գարեգին Նժդեհն է ասել, բավական չէ իր ազգի զավակը լինել, պետք է նաև նրա հրաշունչ զինվորը լիներ այդպիսին էր Արթուրս։ Նա իր փոքրիկ մարմնի մեջ այնքան ուժ ուներ կուտակված, նա իր փոքրիկ մարմնի մեջ այնքան քաջություն ուներ կուտակված, այնքան հայրենասիրություն ուներ։ Այնքան եմ ուզում, որ իմ սաները, Արթուր եւ Արսեն Աղասյանները իմանան, որ իրենք հավերժ իմ սրտում են։ Նրանց անվան հետ չեմ կարողանում կապել, որ նրանք չկան այլևս։ Դպրոցն ավարտելուց հետո Արթուրն ընդունվեց Ստեփանագերդի Ագրարային համալսարան, սակայն չհասցրեց այն ավարտել։ 2016 թվականին ծառայության անցավ Արցախի պաշտպանության բանակում, Որպես ժամկետային զինծառայող Արթուրը մասնակցել է Քարորիա պատերազմին։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ բոլոր հարազատները, ընկերներն առանձնակի հպարտություն ապրեցին այն ժամանակ դեռևս ժամկետային զինծառայող Արթուրի քաջագործությունների մասին լսելով։ Իր քաջության, սխրանքի եւ հնարամտության շնորհիվ ստացել է լեյտենանտի կոչում ու արժանացել մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանին։ Արթուրին ճանաչողները հարգանքով ու ափսոսանքով են վերհիշում նրա հետ անցկացրած կիրած ամեն րոպեն։ Մարդկային բարձր արժեքների դեր մարդիկ էին Արթուրն ու Արսենը, երկու հարազատ եղբայր, ովքեր հանուն հայրենիքի մարտնչեցին ամենաթեժ գետերում։ Արթուրի դասընկեր Սերգեյ Սաֆարյանն ասում է, որ իր մանկության ամենալուսավոր կերպարներից է Արթուրը, ում հետ ցանկացած հարց կարելի էր կիսել, ցանկացած հարցի շուրջ կարելի էր քննարկում ծավալել։ Արթուրի հետ ծանոթացել եմ դպրոցում մենք դասընկերներ ենք։ Իմ առաջին հանդիպումը նրա հետ եղել է բնականաբար 2003 թվականի սեպտեմբերի 1-ին, երբ մենք դպրոց հաճախեցինք։ Չգիտեմ, ես գանկի ամենակարևորագույն եւ ամենապատմական հանդիպումներից մեկն եմ դա համարում, որովհետեւ հալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ հենց առաջին իսկ պահից մենք հիմք դրեցինք այն ընկերությանը, որը հետագայում պիտի խորանար, պիտի արմատանար, պիտի մեծ հետք թողեր երկուսից մեջ։ Ես շատ ուրախ եմ այդ հանդիպման համար։ Ուրախ եմ, որովհետև կարծում եմ այդ հանդիպումը շատ բան փոխեց իմ կյանքում։ Նախ նշեմ, որ ես Արտուրի մասին երբեք անցանով չեմ խոսելու, որովհետև Արտուրի ներկայությունը այսօր էլ կա։ Բացառիկ մարդկային կարողություններ ուներ Արտուրը, բացառիկ նրա այդ փոքր մարմնի մեջ խտացված էր այնպիսի արժեքներ, որոնց այսօր շատ դժվարությամբ ենք հանդիպում։ Կազմակերպչական բարձր ունակություններ, նվիրվածություն, ընկերասիրություն։ Եկ չեմ խոսելու հայրենապաշտության մասին, որովհետև այս առումով նա բարձունքում էր։ Նա բոլորից բարձր էր, նրա պատկերացած հայրենասիրությունը այլ գագաթներ էր նվաճում։ Ես հիմա շատ հաճախ եմ զգում նրա կարիքը, ես երբեմն լինում եմ պահեր, երբ նրա հետ զրուցելու այնպիսի ցանկություն եմ ունենում, որ չգիտեմ, նա դա երևի բարերով չեմ կարող բացատրել որովհետև Արտուրը նախ եւ առաջ ինձ համար գաղափարի ընկեր էր։ Ընկերներ իմ կյանքում շատ կան, շատ են եղել, բայց աղասանը մի այլ տեղ ուներ։ Երբ նա արդեն ծառայության մեջ էր, մենք բնականաբար նույն հաջողականությամբ չէին կարողանում հանդիպել, բայց մեր հանդիպումները տևում էին ժամեր։ Երբ նա գալիս էր ծառայությունից, մենք հանդիպում էինք, երևի ժամերով կարող էինք միջև ուշ գիշեր 3-4-ը քայլում էինք Մարտունու հրապարակում եւ կիսում էինք մեր տեսակետները տարբեր հարցերի շուրջ։ Գործնեության տարբեր ոլորտներում էինք։ Իմ եւ Արտուրի գործնեության ոլորտները զուգահեռներ չունեին պրակտիկ առումով եւ գիտեք երևի երկուսս իրար լրացնում էինք այն ոլորտը որտեղ ես չկայի լրացնում էի իր ներկայությամբ եւ այնտեղ որտեղ չկար, դրա ներկայությունը լրացնում էր երևի ինձանով, չգիտեմ, այսպես կարող եմ համենայն դեպս ասել։ Ես ինձ իրավունք չեմ վերապահելու ասել, թե ինչպիսի հատկանիշներ ուներ, որովհետև դրանք հատկանիշներ չէին, դրանք բացառիկ, Փարիզբուն իմաստով բացառիկ կարողություններ էին, չգիտեմ, որոնք մարդկանց տրվում են այդպիսի կարողություններ 100 հազար, 10 հազար տարին մեկ։ Աղասանը հայրենիքի մարդ էր, Աղասանը երկրի մարդ Հերախասյանը իդեալական քաղաքացի էր։ Դրա համար առաջին տեղում միշտ եղել է հայրենապաշտությունը, հայրենիքի նկատմամբ նվիրվածությունը։ Երևի մեզ մի քանի կյանքն էլ չի բավարարելու, որ เป զի կարողանանք գոնե մոտենալ այն բարձունքներին, որոնց հասել են։ Այդ բարձունքները համամարտկային են, այդ բարձունքները ազգային են, այդ բարձունքները գերգաղափարային են, եւ ես ի սկզբանե երբ լսեցի Աղասյանի նահատակվելու լուրը, ասել եմ, որ իմ առաջնեք տղայի անունը դնելու եմ Արտուր։ Եվ սա առաջին հերթին նրա համար, որ եկող սերունդներին եւ իմ որդուն կարողանամ ասել, որ այն հողը, որի վրա այսօր քայլում ենք մենք, Արտուր Աղասյանների շնորհիվ։ Երկար չեմ խոսելու, որովհետև եթե խոսելու լինեմ աղասանի մասին, կարելի է անverջ խոսել, կարելի է շատ երկար պատմել նրա սխրագործությունների մասին, հենց քաղաքացիական կյանքում, որտեղ քաղաքացիական կյանքում էլ առաջամարտիկ էր, ինքը քաղաքացիական կյանքում էլ լիդեր էր, օժտված էր այդպիսի ունակություններով, մի շատ շատ կարևոր բնավորության գիծ ուներ, յուրահատուկ բնավորության գիծ ուներ աղասանը։ Նա չէր սпасում, որ որևէ հարցում դիմեի իր օգնությանը ինքը առաջին էր արձագանքում եւ ինքը առաջին էր քայլ կատարում օգնության ձեռք մեկնում, սա ոչ բոլորին է հասու այսպիսի պատկերացումները կյանքի մասին։ Ուզում եմ, որ Աղասյանի անունը դարեր շարունակ փոխանցի, ուզում եմ, որ իմ ընկերոջ անունը սերնդեսերունդ գնա։ Ուզում եմ, որ Աղասյանի ներկայությունը երբեք անցյալի չվերածվի։ Ես առանց ամպագորգոր տեքստերի ասելու եմ, որ այո կարոտում եմ Արտուրին, շատ եմ կարոտում, եւ հաճարկ եւ սկսում եմ հիշել նրան, փորձում եմ մտքերիս ուղությունը փոխել, որովհետեւ մի ցաներ շնչառություն սկսում է խեղդել ինձ։ Այդ տեղը չի լրացվում, այդ ներկայությունը ոչնչով չի լրացվում եւ չի լրացվելու, որովհետեւ ինչպես իսկ սկզբանե նշեցի, նա ինձ համար գաղափարի ընկեր է։ Երանի այն մարդկանց, ովքեր առիթ են ունեցել շփվելու Արտուրի հետ, Երանի այն մարդկանց, որոնց բախտը վիճակվել ճանաչելու Արտուր Աղասյանին։ Ժամկետային զինծառայության ավարտին Արթուրին առաջարկում են մնալ պաշտպանության բանակում, որպես դասակի հրամանատար։ Նա համաձայնվում է։ Ժամանակ անց եկավ Չարագույժ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը։ Այդ ժամանակ Արթուրը գտնվում էր Մատաղիսում։ Մատաղիսը նրա համար ծննդավայրի չափ հարազատ ու սիրելի էր։ Նա իր զինվորների հետ դիրքերում էր, սահմանին։ Նրա նշանաբանն էր՝ մեր հայրենիքից ոչ մի թիզ չենք տա ճշնամուն։ Ու չտվեց։ 23-ամյա Արթուրն իր 18 զինվորների հետ մարտի ելավ ու պայքարեց մինչև վերջին շունչը։ Անասելի դժվար է պատերազմի հետևանքով երկու ворթի կորցնելը, այն էլ նույն օրը տիկին Մարգարիտան, հերոսացին մայրը, ցավը սրտում ու հոգում մի կերպ խեղտելով է խոսում իր հերոս ворթիների Արթուրի եւ Արսենի մասին։ Արթուրը փոքրուց էր միշտ եղել է փոքրամարմին չարաճճի, բայց միևնույն ժամանակ շատ բարի ու հոգատար։ Նա հայանալի եղբայր էր թե քույրիկի, թե եղբայրների համար։ Որպես տանավակ զավակ միշտ հոգ էր տանում բոլորի մասին։ Դպրոցում էր շատ ակտիվ է եղել, բոլոր հարցերում դասակի աշձերն էր։ Արթուրի մոտ հայնասիրությունը դեռ մանկուց էր երևում, որը հետագայում վերածվեց պայքարի հանուն հայրենիքի։ Դրա վառապացույցն է Ապրիլյանի Քարորյան որի ժամանակ նա հերոսաբար պահեց իր դիրքը եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից շնորհվեց մարտական խաչ երկրորդ աշխարհ։ Արթուրի հետ վերջին անգամ խոսել եմ սեպտեմբերի 26-ին։ Նա ասաց, որ հոկտեմբերի 1-ին արձակուրդ է գալու եւ սաղ լավա լինելու։ Ու ու սկսվեց 44 օրյա պատերազմը։ Պատերազմ, որը իր ճանապարհին խղեց հազարավոր ճակատագրեր, մեզանից տարավ մեր առուցասիր տղաներին, թողնելով մեզ դառնություն ու կսկից։ Արսենս չարաճճի, բայց ճշտապահանջ։ Երևանի Օլիմպիականը ավարտելուց հետո վերադարձավ Մարտունի, մեծ երազանքներով լցված սրտով։ Արթուրն ու Արսենը 16 թվականին իրարից անկախ նույն միտքը մի քիչ տարբերությամբ արտահայտեցին, ոչ մի թիզ հող ճշնամուն, ծիծաղելով ասեցին, ու այդպես էլ եղավ։ Պայքարեցին ոչ վերջ, հավատարի տարիմ իրենց երթմանը։ Հոկտեմբերի 2-ին 2020 թվականի իմ հզոր ворթիները զոհվեցին հանուն հայրենիքի հաղթանակած օպարտ, որ เป զի Արցախը ազատ ապրի։ Որպես մայր դեմ եմ այն մտքին, որ լքեմ Արցախը։ Փառք ու պատիվ մեր բոլոր ժամանակների հերոսներին։ 2000 թվականին ծնված Արսեն Աղասյանը՝ ի տարբերություն ավակ եղբոր Արթուրի, մանկուց եղել է շատ չարաճճի, բայց միևնույն ժամանակ խելացի երեխա։ Ավարտելով Մարտունու համար 1 դպրոցի 9-րդ դասարանը, 2014 թվականին ընդունվել է Երևանի Օլիմպիական հերթափոխի քոլեջ, քանի որ ազատ ոչի ըմբշամարտը նրա տարերքն էր։ Որպես ըմբշամարտիկ նա արժանացել է բազում պատվոգրերի եւ մրցանակների։ Քոլեջն ավարտել է 2018 թվականին, որտեղ ձեռք է բերել շատ ու շատ ընկերներ։ 2019 թվականին զորակոչվել է բանակ։ Տարի 8 ամիս էր ծառայել, երբ սկսվեց 2020 թվականի պատերազմը։ Արսենը ծառայում էր Մատաղիսի հետախուզական վաշտում։ Գրվի հենց առաջին իսկ օրից նա անվախ արծվի նման նետվել է մարտի, խփել ճշնամու 3 տանկ։ Ընկերները նրա մասին խոսում են մեծ սիրով ու հարգանքով։ Ծառայության ժամանակ ապարգևատրվել է Քաջարի մարտիկ, լավագույն զինվոր մարզիկ, հայոց բանակի երազանցիկ շքանշաններով։ Հետմահու ապարգևատրվել է Արիության 6-րդ պաշտպանական շրջանի անձնուրաց պաշտպան Մոնթե Մելքոնյան մեդալներով։ Ցավալիորեն պատերազմը անդառնալի հետ կթողեց Մոնտեաբերտում ապրող Աղասյանների ընտանիքում։ Արսենը եւ Արթուրը զոհվել են նույն օրը, 2020 թվականի հոկտեմբերի 2-ին մարտական առաջադրանք կատարելու ժամանակ։ Պատերազմից 5 ամիս անց փրկարարավորոնողական աշխատանքների արդյունքում եւ ԴՆԹ հետազոտության նույնականացմամբ հայտնաբերվել է պատերազմում մատաղիսի պաշտպանական դիրքերում անմահացած Արսեն Աղասյանի աճյունը, իսկ ավելի ուշ Արթուրի մարմինը։ Շատերը հույս ունեին, որ Արթուրը ողջ կլինի, բայց նրան ճանաչողները համոզված էին. Արթուրը գերի չէր կարող ընկնել։ Նա հանձնվող տեսակ չէր, ապացույցը գրպանում պահված վերջին նռնակներ։ Կապիտան Աղասյանը զոհվել է ինքնաթիռից նետված ռումբերից։ Մարմինը գտնվել է ամիսներ հետո, հուլիսի 14-ին։ Հրամանատարի զոհվելու վայրը հուշել է նրա զինվոր Դավիթը։ Արթուրի մոտ էին հերախոսը, քարտեզները, ոսկյա շղթան, խաչը, զինվորական վկայականը։ Արթուրի եւ Արսենի 12-ամյա քույրը Միլենա Աղասյանը կարոտով է խոսում երկու հերոս եղբայրների մասին։ Նա հավատացած է, որ մի օր անպայման իր եղբայրների արդար ու աննահանջ պայքարը հաղթանակով կպսակվի։ 2020 թվականի առավոտը սկսվեց Չարաբաստիկ պատերազմի արկերի պայթյունից։ Աստծո նկարի առաջ ծնկաչոք աղոթում էի, որ เป զի եղբայրներս եւ սահմանին կանգնած քաջորդիները ամփորձանք տուն վերադառնան։ Հոկտեմբերի 1-ին ճշնամու ուժին ռբակոծությունից հետո մայրիկից խնդրանքով գնացի Երևան։ Ամբողջ ճանապարհին մտածում էի, թե երբ կավարտվի այս Չարաբաստիկ օրը եւ ամեն օր հիասթակցնելով իմ արցունքները, նստում էի պատշգամբում վերապրելով իմ տեսած այդ 5 օրերը։ Հոկտեմբերի 31-ն էր։ Մայրս եկել էր Արցախից։ Բոլորի դեմքերը թաղծոտ էին, եւ ես հասկացա, թե որն է այդ պատճառը։ Բայց ես չէի հավատում։ Քույրս դուրս եկավ տնից եւ խնդրեց, որպեսզի այդ օրը մենք չնայենք հերոստացույցում հրապարակված զոհված հերոսների անունները։ Ես չէի հավատում այդ ոթին, քանի որ ես պատերազմ պատերազմի ժամանակ խոսացել էի Արթուրիս եւ Արսենիս հետ եւ նրանք խոստացել էին, որ ամեն ինչ լավ է լինելու ու բոլոր տղաները հետ են վերադառնալու։ Նոյեմբերի 30-ին վերադարձանք մեր բնորան։ Չկար այն Մարտունին, որին թողել ու գնացել էի։ Ամենուր պատերազմի վերքեր էին, ավաղ ու ափսոս։ Ափսոս հեռանալուց առաջ չսովորեցրիք մեզ ապրել, շնչել առանց ձեզ։ Ես չեմ մոռացել ձեզ տված իմ խոստումը։ Անպայման բժշկուհի կդառնամ ու կծառայեմ իմ ազգին, փառք ու պատիվ մեր հերոսներին։ Արթուրն ու Արսենն աննահանջ ամպարտ մարտնչել են մինչև մահ։ Արթուր Գրիգորի Աղասյանին հետ մահու շնորվել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում։ Արթուր Աղասյանի անունն է գրում Մարտունու մշակույթի տունը։ Միշտ ներկա հաղորդաշարն էր եթերում, որը նվիրված էր 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներ, ոսկե արծիվ շքանշանակիր կապիտան Արթուր Աղասյանին եւ նրա կրծեր եղբոր Արսեն Աղասյանին։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ 5 շաբթի։